kamar yadda ka ba da shawara zan ce ita ce wato wadatar zuci don jiya kacin ya kamata mai magana kan wadatar zuci wadatar zuci gaskiya aba ce mai faɗi mai daɗi ga wanda ya same shi musiba da asara ga wanda ya rasa shi wato mutane fushinsu zai karu rashin yardansu zai karu da abin da aka arzuta su idan suna da karancin wadatar zuci a wannan lokacin abinci da suka ci ba zai gamshe su ba abin sha da suka sha suka koshi ko ishiro su ta mutu ba su gode wa Allah ba tufafin da suka sa suka rufe al'aurarsu ba ta isansu ko abin hawa da suka hau ba ta isansu gidan da suka zauna ba ta isansu kullum suna neman ƙarawa ne akan abin da suke bukata bai da gida yana jin yunwa ya samu abinci ya ci mm. ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah ya tsaya a ya ci ba zai wadatu ba ya sha ba zai wadatu ba yana da tufafi da ya ishe shi baya tunanin haka din kullum tufafin da ke gaba da wannan ke hanga yana da gida da yake zaune mallakarsa amma in gullun hangan gidaje na mutane yake yi mm. gini na bai kai ta wane ba Eh, mallakan gidaje na ba su kai yawan nawa ne ba kyawun rigan da nake sa bai kai nawa ne ba kyawun motar da nake hawa ba ta kai tawa ne ba matar da na aura ba ta kai tawa ne kyawu ba to kullum akan haka yake saboda haka idanuwansa sun makanta yana wahalar da rayuwarsa akan me zan samu na duniya duk mutumin da rayuwarsa ta zamanta haka ba zai taba samu wato kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwarsa ta duniya ba saboda sa'ada da jin daɗi ta duniya tana kasancewa ne idan mutum yana da wadatar zuci in ka ce alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani abin da bai bai wa wane da wane ba alhamdulillah da bani da shi yanzu Allah ya bani to wannan shine zai samu ka samu kwanciyar hankali wani abin da zai tabbatar mana da haka da za a tambayi waɗanda suka mallaki abubuwan mm-hmm. yanzu wani zai ce ina samu dukiya ina samu gidan kaina ina samu mata hawa ina samu mata na aure ina gini mai kyau na abubuwan mutum yake ganin in ya sami su ya samu jin daɗi to nawa suke da shi kuma ba su samu jin daɗin ba ba su samu kwanciyar hankalin ba a kenan wadata ta zuci ita ce wannan ya nuna mana kenan maudu'in ba ƙaramin maudu'i ba hmm. kuma wato malamai magabata sun yi rubuce-rubuce akan wadatar zuci din nan musamman kalmar wadatar zuci asalinta a ita ce alqana'a Mm. shi ke cewa alkana'atu kanzun la yafna wadatar zuci wata taska ce da ba ta karewa in kana tare da ita kullum kana cikin isa to me ce wadatar zuci wasu malaman suka ce kamar ibn faris yana cewa wadatar zuci ita ce idza idan mutum ya yarda da abin da aka bashi za a ce eh fulanun qani wane ya yarda da abin da aka shi. idan aka ba shi ya yadda ya gode to ya yi ƙana'a wasu kuma suka ce a alƙana'a ita ce azuhudu wato azuhudu shine wato gudun duniya mutum ya guji duniya wannan ita ce alƙana'a su a wajensu ita ce wato kishiyar kwaɗayi mutum yana da wadatar zuci to ba da kwaɗayi kenan ga duniya wannan shine wato yadda suke bayani shakul islam bin mutaimin rahimahullah yana cewa me ce az-zuhudu yana bayani yana cewa tarkur ragbati fi ma la yanfa'u fil akhirati barin abin da ba zai amfani ka a lahira ba wa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala llah duk abin da ya rage a wajen ka ba za ka samu taimako a gare shi wajen bin Allah ba wannan abin ya zamanto wato abin da zaka wadatu gabadansa in dukiya ce ka samu wanda za ka biya bukatar ka ka samu wanda za ka taimaka wa addinin Allah ko za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta ko za ka sauke haƙƙin da ke kanka bayan wannan to sauran ba ka bukatunsu ɗan hmm. tufafi ne wanda za ka sa ka sassu da shiga kana da tufafin da za ka je gun aikinka kana da tufafin da za ka je juma'a ko za ka shiga biki hmm. ko dai kana da wannan kawa datu wannan yana daga cikin bayanin da shaikul islam bin mutum ya rahimahullahu ya yi wasu malamai suna kassama ita kana'a din wato mataki-mataki ne wadatar zuciya hawa uku ne na ɗaya shine mutum ya wadatu da abin da ya samu na cikinsa misali ya fita aiki ko ya je kasuwa ya je kasuwa ya zauna yana abin nan cefa ne Sai da kaya hmm. sai shi kenan ya sayar da kaya ga kayansa shagonsa a cikin misali sai ya sayar da kaya na adiri ya ci riba wanda riban nan zai ishe shi har gobe hmm. yau zai yi cefa ne ya tafi da shi gida zai ishe shi har gobe sai hmm. ya kulle shagonsa ya koma ya je ibadansa gobe kuma zai zai bude ribar da zai samu na abin da zai ci abinci na zuwa yau da gobe kadai ya ishe shi <laughs> ko kuma aiki na zai je zai ce to shi a bashi aiki na adadin abin da zai bisa bukatarsa in ya aiki na naira dubu daya a yau ya ishe shi ya ce gidansa hmm. iya na dubu ɗayan nan shi kenan sai ya bari ya je ya zama sa ya huta ko ya je ya karantar da 'ya'yansa ko ya je shi dai baya neman fiye da abin da zai ishe shi shine alburga wato wannan shine mafi ɗaukaka a cikin darajoji na wadatar zuci shine amali burjina yana cewa azhadu nasi man la yatajawazu ragbatuhu min ad-dunya bulghatuhu wato wanda yake gudun duniya shine mutumin da abin da yake bukata a duniya waya wuce wato abin da zai isar da shi wurin bukatarsa ma'ana zai kai shi abinci yini da dare hmm. ya ba zai wuce wannan ba wasu malaman suka ce a wannan malamin da yake bayan na kasafa kashi uku nan a na biyu shi wato mutum kana asa ta kai shi ga wadata an tantake bihil kana'atu illa kifaya me ke ne ke nufi yace wannan shine tsakatsaki idu abin da ya wuce bukata zai kawar da su shine ake cewa man radiya bil maqduri qana'a bil maisuri duk wanda ya da abin da aka kaddara masa to zai wadatu da kadan da ya samu qana'a bil maisuri zai wadatu da kadan da ya samu shi baya gudu wancan in ce shagonsa ya bude hmm. da ya samu abin da zai ishe shi zuwa yau zuwa gobe da safe ya rufe ya tashi to shi wannan na tsakiyan to ya zo ya bude shi ba zai tashi ba sai lokacin da tashinsa ya yi na yamma ne ko na dare ne zai tashi kamar ya kayyade lokacin ya kayyade sai lokacin ya yi in ya samu da yawa alhamdulillah in ya samu kaɗan alhamdulillah zai tashi a wannan wannan shi shine mafi tsaka tsaki na cikin wato masu wadata wanda yake na kasa wanda kuma shine maudu'in magana mu wanda na kasan ma da muna fatan mu samu shine <clears throat> an tantahi bil qana'atu ila al wuqufi ala ma sunnah fala yakrahu ma ata wa in kana kathira wa la yatlubu ma ta'azzara wa in kana yasira wato mutum wato wadata zuciyarsa ya kai shi zuwa ga tsayawa daga inda nan aka ce tsaya ma'ana abinda dai hakkinsa ne wannan zai nema hmm. wanda ba hakkinsa ba bai ya sa ido in nashi ne ta hanyar halal ne ya zo masa komai yawan sashi yana so yana nema hmm. Hmm. yana sa, ya ji cewa ga kaya kaza in ka sayar za ka ciri ba, zai tashi ya je ya sayo kayan ya sayar in sa ne sai aje wani in don baya so ya kulle shagon don kar masu sayayya su zo ba a rasa ba to amma bai zai ki kuma ya sake nema ba amma kuma duk abin da yana da wahalar samuwa gare shi ba zai nemi ba komin kankantar shi ma'ana duk abin da bai zama hanyar da shari'a ta yadda ya samu ba hmm. to shi fa ba ruwan shi da yawa ya zo masa ta halal yana so hmm. haramun kadan ya zo bai ya so komin yawansa kuma bai ya so to wannan shine abin da muke so mai magana a kan wannan maudu'i na wadatar zuci a wannan kenan fa kana'ata la yamna'u من تنمية تجارته ولا أن يضرب المسلم في الأرض بالطلب الرزق وتوانا يانا نونا منا كينا مجمع سيدة سيروا بذي حنا شي ya yi ta kasuwanci don jarinsa ya karu ba musulmi ba hana shi ya yi tafiya a bayan kasa don neman arziki ba saboda shi baya tafiya sai ga abin da zai zo masa da amfani in haka ne wannan shine abin da ake so abin da muke magana akai wanda yake sabawa da wadatar zuci da muke magana shine wato shi mai tajiri mai kasuwanci kenan ya zama yana algushu a cikin kasuwancinsa don ya ci riba hmm. in bai samu mai aiki ya yi fishi da ratibin da albashin da yake samu ma'aikaci ya dinga ganin aikin sannan aikin walakantacce ne kaskantacce ne sannan shugaba ya yi munafurci a cikin abin da aka bashi na matsayi ko na jagoranci ko kuma da iya malami mai karantarwa ya yi rufa-rufa don abin da yake tsammani a hannun mutane ko kuma mutum ya yi hassada ga 'dan uwansa cikin nimar da Allah ya bashi ko kuma mutum ya kaskantar da kansa a gaban wani don neman yardan wani ba Allah ba wa'annan su ne abin da ba a so yau idan ka duba me yasa ake karere me yasa ake algush me yasa za a bada bribe eh. me yasa za a karbi bribe me yasa za a ce sai ka kawo za a yi maka hmm. me yasa in an ce ga wannan kaya na ka sayar min kaza zan biya ka sai a ce an ƙara kuɗi mun bada misalai a baya hmm. Hmm. wayanda suke sayar da abubuwa me yasa direban taxi baya canza bakin mai kamar yadda mai gidansa ya ce canza duk sati sati ko duk kwana hudu hudu ko uku uku me yasa direba wanda ba na taxi ba an bashi kuɗi ya je canza bakin mai yake kashe me yasa aka ce ya je zuba mai ba zai zuba na adadin kudin da aka ce zuba ba me yasa mace take yanka daga kudin cefanen da miji ya bata me yasa ake sa wato ghost workers a cikin voucher <laughs> na albashi ma'aikata ba sa nan an tsira sunayensu ko cinye fensho ko a cinye fensho na wanda ya bar aiki ko wanda ya mutu ma gratuity nasa da ya kamata a biya wato magadansa za a cinye me yasa me yasa masu wa'azi suna rufa-rufa suke kasa faɗin gaskiya a wajen waɗanda ya kamata su faɗi gaskiya in wurin talaka ne ko wurin wanda ba zai ba su bane su kausasa wa'azi in wurin wanda zai dinga mika musu ne su ce shine daidai nashi ne gaskiya me yasa ake faɗin wasu abubuwa da Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba a ce shine addini hmm. don a samu ɗaukaka wajen mutane duk waɗannan abubuwan rashin wadatar zuci shi ke kawo mana idan da muna da wadatan zuci wato za mu ji daɗin rayuwarmu wato yana daga cikin kana in aka ce mutum yana da wadatar zuci ba muna nufin karya karbi abu ba an kana da wadatar zuci ka yi wato ka yi buhu-buhu na zinari da azurfa <laughs> ah, ka cika akawun ɗinka da kuɗi ka zamanto to kana da miliyoyi wannan ba zai kawar da wadatar zuci daga gare ka ba ya zama ta hanyar halal ka same su ya zama in ka samu kasan daga Allah ne akwai wani daga cikin attajiran garin nan ɗaya daga cikin masu kuɗin garin nan yana nan raye akwai wata magana da ya taɓa gaya min a lokacin sai nake mamakin shi kamar ba gaskiya bane ba wai ban yarda da gaskiyan shi bane sai dai hmm. ina ganin magana ta yi nauyi dun ya faɗa ne a lokacin banga ya implement ya aikata ba muna tsaye da shi a filin gidansa muna hira sai ya ce malam kaga dola nan da ake cewa dola ya ce da shi da ganyen filin gidan nan nawa banga ga bambancin su ba kawai dola kuɗi ne wanda za ka biya bukatunsa amma ba abin da zan zubar da mutunci na saboda shi ba ya gaya min wannan magana sama da shekara goma sha biyar ko sha shida da suka wuce me zai faru sai ga wannan mutumin an zo yana da wuri da zai sayar sai ga shi nan wani ya zo sun yi ciniki wannan mutumin ya ba da kuɗi kuɗi kafin ya kawo ragowar kuɗin, sai wani kuma ya zo ya ce yana so amma mai zai kara ya kara miliyan goma a kan abin da wancan zai sayo hmm. sai ya kira wanda ya ba shi kuɗin na farkon ya ce ka yi sauri ka zo ka biya cikon kuɗin ka karshe dan ya yi min wasa hmm. don ga abin da aka ce za a yi yanzu inda yau ne ya ne kuma a karshe karshe na ya sake tambaya na ce ga wani abunsa zai sayar amma ga shi an ce za su yi kaza za su yi kaza in ya saba wa shari'a shi ya fasa cinikin ka duba yadda ake gudun wato abin ba hakki ba wani ita ce wadatar zuci tunda mutum a abin da za a saya an kara miliyan goma kasan abin ba kaɗan ba ne to amma yau ka duba yadda muke da rashin wadata na zuci mutum ya tara ya tara amma duk da haka yana neman ya tara a kan ƙarya abin da zai tara nan ba zai iya cinye ba har ya mutu kai ba baka da shi bari mu ji maganganun malamai akan me wadatar zuci mm, mm, mm. <laughs> kuma wadatar zuci tana da fa'ida kafin mu je ga maganganun malamai daga cikin fa'idar ta za ta mayar wa mutum sa'ada jin daɗi kwanciyar hankali natsuwa a nan duniya kafin lahira daga cikin fa'idojin wadatar zuci na ɗaya wato imtila'ul qalbi bil imani billahi subhanahu wata'ala zuciya za ta cika da yadda da Allah subhanahu wata'ala wa thiqata mm. bihi da kuma amincewa Allah wa rida bima qaddara wa qasama da yadda da abin da Allah ya kaddara masa ya raba masa rabonsa wa quwwatul yaqin bima indahu subhanahu wataala da kuma karfin yaqini ga abin da yake wajen Allah ba ga abin da yake wajen ka ba mm. yau da yawa in ka duba mutum ya zo na gumbaya magana kai sallahu bi ansa ba tan sai ce ah, kana magana ne ai mm, mm, me faru wallahi yau ban samu komai ba in ka zo ka ga shi yana dariya hayya hayya ya hari ai malam yau ai yau na buge hancin hai ko kuma yau na samu albashi a yau na ci riba hmm. in ya samu kuɗi yana jin daɗi hayya hayya hayya in ba kuɗi ba kwanciyar hankali to wannan ba da shi shi wanda yake mai kana'a ya yi da abin Allah ya raba masa hmm. ma abdullahi dan masu radiyallahu anhu yake cewa inna arja ma aqulu lirrizqi idan kalu laisa fil baiti daqiqun yace lokacin da ma <clears throat> nafi wato ƙarfi da yadda cewa Allah zai bani arziki ina da natsuwa yaushe ne lokacin da aka ce mun babu garin da za a toka a gida kaga wani a lokacin da hankali zai tashi shi a lokacin da zai natsu to arziki zai zo daga Allah tunda Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku daga sama Allah yake kawo muku kowa da arzikinsa kuma ba wanda zai mutu sai ya ci arzikinsa lan ta mutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha ba wanda zai mutu sai ya gama cin arzikinsa ran da aka ce wane ya rasu ko an kace wane to ruwa kofi ɗaya da mutumin na zai sha a duniya babu shi in akwai ba zai mutu ba sai ya sha dabino ɗaya da mutum zai cinye a rayuwarsa babu ita a duniya kafin ya mutu in akwai ba zai mutu ba sai ya ci in tufafi ne haka wanda za ka sa to sai ka sa a jikinka kafin ka mutu duk abin da yake naka ne sai ya shiga hannunka kafin ka mutu annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce, jibrilu ya zo ya gaya mishi babu wani rai da zai mutu har sai ya an cika masa arzikinsa an cika masa ajalinsa saboda ka ce ku ji tsoron Allah ku nemi arziki ta hanya mai kyau kada rajin samun nan ya sa ku yi gaggawa ai samu arziki ba samu arziki hmm. imam ahmad rahimahullah yana cewa a asarru ayyami ilayya yau asbaha wa laisa inda shai ranar da zan tashi da farin ciki nake jin daɗi ranar da na zo gari an ce min babu komai ba ni da komai in ce alhamdulillah Allah ya san da ni zai bani fadl ibn yana cewa asalin zuhudi arriba min Allah azza asalin gudun duniya ma yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi rashin lafiya Allah ne ka samu Allah ne ka rasa Allah ne yadda da Allah ya zama wannan yana jikinka wannan shine ainihin wadatar zuci kuma mana alhassan albasri yana cewa inna min da'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awsaqu minka bima fi yadillahi azza wajal yace yana daga cikin rauni ƙininka ka zama kafi amincewa abin da ke hannunka sai da abin da ke hannun Allah yanzu ka samu ina da dubu kaza ina da kaza ina da kaza sai ka ji hai ai to gashi ko bukata ta zo ni zan biya wannan yana daga karancin wadatar zuci hmm. ina da shi ina da shi a wannan dukawar babu ne Allah zai bani wannan ɗin sai Allah ya su za ka yi amfani da shi in bai yadda ba za ka zo ka rasa shi abin da ba ya da amfani kuma mai amfani ya taso ka da shi saboda haka wannan kaɗan kenan daga cikin manzannin malamai sannan abin da wadatar zuci ke dawo mutum da shi alhayatu tayyiba daɗin rayuwa alhayatu tayyiba kamar yadda nassin qur'ani Allah madaukake ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما لم يسم فسر الحياة الطيبة لنا أمر علي بن أبي طالب ابن عباس الحسن رضي الله عنه سم فسر قالوا سكة الحياة الطيبة هي القناعة إتتوادة الزوجي in ka samu wadatar zuci ka samu rayuwa mai daɗi baka hange abin da wani yake da shi baka alfahari kan wani sannan kuma daga cikin fa'idojin wadata zuci ta haƙiƙu shukurin mun'im za ka tabbatar da godewa wanda ya baka ni'ima shine Allah subhanahu Ta'ala, domin duk mutumin da ya wadatu da abin da aka bashi zai gode wa Allah da ya bashi wannan abin sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin da malamai suke rawaito yana cewa kun wari'an takun abadan nas wa kun qani'an takun aktharan nas ashkaran nas ka zamanto kamamme zaka zama mai ibada cikin mutane ka zama mai wadatuwa zaka zama mai godiya cikin mutane cikin mutane waye mai godiya wanda yake wadatuwa da abin da aka bashi waye mai yawan ibada wanda ya kama kai mun yi bayani a baya ibada ba kai sallah kai azumi kai zakka kai haji mm, a ah, mm, mm, ibada ibada ce kuma bayan sallah azumi zakka haji ibada ce ka kame ga cutar da bayin Allah ƙariya yaudara zamba namimanci mm. eh? ka kai ka dauke kayan wannan ka danne na wancan rantsuwa akan kariya da sauransu mm. wayannan duka yana daga cikin abin da zai rusa wannan ibada da kake mun karanta hadisi abin huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye matsiyaci na'am na'am muflis ko muflis mm. suka ce wanda baya da dukiya ya ji nara da dirham annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muflis cikin al'umma ta wanda zai zo da sallah da azumi da zakka da haji amma zai zo ya bugi wannan ya zagi wannan ya ci kudin wannan ya yi wannan kasafi za a ɗauki ibadun da ya yi din za a biya wa'yancan ibadarsa ta kare wa'yanda ya zalunta suna nan sai a zunuban su a bashi a jefa shi wuta saboda haka ashe wanda zai yana da wadatar zuci wato zai zama mai yawan godiya ga neman Allah sannan kuma akwai farin ciki da albishir ga mutumin da ya samu wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba liman hudiya ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa wato tabbatar wato farin ciki ya tabbata ga wanda aka shirye da shi zuwa musulunci kuma ya zama arzikinsa wa abin da zai ishe shi abin da Allah ya baka ya ishe ka baka da tashi hankali kuma bayan an baka abin da zai ishe ka an sa maka wadatar zuciya farin ciki ya tabbata gare ka sannan kuma daga cikin abin da zai taimaka a cikin wadatar zuci alwiqayatu min adh-dhunubi wato kariya daga zunubi wanda zai rusa maka ayyukan alkhairi kamar me kamar hassada kamar annamimanci kamar ghiba kamar ƙarya wayannan dukan mutum zai yi su ne don ya samu wani abu ai hmm. baka yi ba sai kace kai don a baka ha kana da shi kace baka da shi don a baka hmm. wani za a bashi kace ai kai kafi shi bukatar ka a hana wancan a baka ka je kai annamimanci ka hada wannan da wannan rigima don a baka hmm. duk wannan yana daga cikin abin da abin nan rashin wadata zo shi ke kawo mutum abdullahi dan mansur radiyallahu anhu yana cewa al-yaqinu wato yaqini ita ce Allah turdi nasa bi sakhatillah wa la tahsud ahadan ala rizqillah wa la tulum ahadan ala ma lam ya'tika ya'tika Allah fa inna ar-rizqa la yasuquhu hirsu harisin wala yarduhu karahatu karihin فإن الله تبارك وتعالى بقصته وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في شك والسخط أنا ما قلنا شيء عبد الله مسعود رضي الله عنه yana cewa واتو yaqini shine ka zama kana da yaqini na wadatar zuci da muke magana shine kada ka nemi yardan mutane cikin fushin Allah kar kai don mutane su yarda da kai ko da Allah zai fishi da kai kada ka yi wa kowa hasada kan arzikin da Allah ya bashi wani zaka ga da jaran yaji da zaran yaji wani ya samu wani abu sai ka ga hankalinsa ya tashi sannan kada ka zargi kowa gami da abin da ba Allah bai baka ba hmm. in Allah bai baka ba kada ka ce wane ne wane ne ko yana so ko bai ya so in har Allah ya baka zaka samu yace shi arziki fa kwaɗayin mai kwaɗayi bai jawo shi kin mai ƙi ba zai mayar da shi ba kuma Allah maɗaukaki da adalcinsa da iliminsa da hikimarsa ya sa wato farin ciki da kwanciyar hankali yana cikin yaƙini da kuma yadda ka zama kana da yaƙini ga Allah da yadda da abin da Allah baka Allah ya sa tashin hankali da bakin ciki a cikin shakku da fushi hmm. saboda haka mutum ya kiyaye wannan hmm, kusan kusan kan kula saboda ni na jarar da ce maka ba sai an ba su hanyar ba <laughs> abu na gaba na shidda mai yawa ko mu tsaya a kai to masha Allah shine wato haqiqatul ghina fil qana'a haqiqatin wato haqiqanin wadata din nan wane mawadaci ne din nan yana cikin al-qana'a. yadda da abin da aka baka saboda haka ne Allah ya arzuta annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam har Allah ya masa ni'ima wato ya kirga masa saboda a cikin ni'ima ce wa waje da ka ha'ilin fa'aduna wa waje da ka ha'ilin Allah maɗaukaki ya same ka kana a'il wato kana marashi matalauci baka da komai ha sai Allah ya wadata ka in aka karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana da gidaje ne yana da dukiyoyi ne yana da dabbobi ne ha yana da tufafi da yawa ne a'a wadatar da Allah yake nufi anan wadatar ta yadda da abin da Allah ya bashi malamai suke cewa anan shine ginin nas saboda ayar ta makka ce hmm. ba a zo madina ma ba a zo an yi buɗe bude an samu ganima an hmm. samu eh, su zaka su me ba a samu ba wani baitul mal ba wani dukiya da yake zuwa musulmai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuya ma ba ya iya mai bayyana musulunci hmm. ko ya bayyana ma gudun sa ake a lokacin da Allah ya ce masa wa zaraka ailan fa aghna saboda haka wani ita ce wadatar zuci sai mu tsaya anan in Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ci gaba akan wannan maudu'i mai wato tarin amfani. Ai ne tambayi ma da babu kuma rabu da layi kafin kafin masu sauraro su ce wani ilan mun dace akwai tambaya akan wannan maudu'in dan abin ne sai na sake sauran darasa akan makala. Ah, wani bai san rayuwar ma wani ma bai san ake nufi da wadata. Wadata zuciya. Shi ne abin da ya sa shi ya sa na ce Allah ya sa ka wato ya jefa maka wannan shawarar ka gaya min. Hmm. Ni ma da na zauna na gani na ga cewa gaskiya abubuwan matsalolinmu da yawa wannan rashin wannan abun mm-hmm. shi ke jawo mana su da yawa da yawa da yawa mazanmu matanmu yaranmu manyanmu da malamanmu duka rashin wadata ta zuci in tara in tara in tara mm-hmm. nan ne musibar take kuma a wadatar zuci nan za ka san matsayinka a wajen Allah za ka san matsayin Allah a wajenka mm-hmm. ka duba abin masu abin da yake faɗa ya fi yadda da wato kauna da arzikin Allah zai zo masa a lokacin da aka ce masa babu garin da za a tuka a gida amma kai yanzu kana da su a jingine a yi na amma har yanzu idon kana hannun abin da ke hannun mutane ya za ka yi kadin ya za ka yi ce dibara hikima wayo Allah al-musta'an Allah ya samu dace. Ah, Misawo lambar layin da ya takwas sufuri biyar shidda biyu biyu takwas sufuri biyar ɗaya sha Allah za an buɗe layin don Allah a yi kiran da zai za mu ƙaru gaba ki ɗaya Allah sa kuma an samu mai tambaya akan wannan maudu'in za mu ji daɗi saboda mu ƙaru gaba ki daya mu akan ku akwai tambaya da Allah muka samu wannan wasu baiwa Allah ciki ke mijinta ah, Assalamu alaikum. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله ما شاء الله الله الله نعم idan ta ce ba za ta kuma ba take da biyu ne kai da kake karkati mata ta koma ta ke ka ce na fahimce ka in ka ce take biyu na amma in ka ce ta koma ba ta koma ba mai matsayin ta ko me eh. ko ya zama uku kenan ta take komawa ko Uh, to insha Allah malam zai ba da ƙarin sarki amin zai tambaya biyu ne ya yi biyu ne taro ɗaya waya misali mutum ne ya saki ya zai wani kaza abuwa zai faɗa ne ta dawo ko kawai da ya ce dawo ya ta dawo salamu alaikum wa rahmatullahi masha Allah marhaba sir ina jin ka bismillah Na'am? Ah, mm-hmm. Yana jin ka. Eh, yana Gurin gurmin. ka kam jin kodin gula rafantin ba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da kashe bai shirya ba, ko ba ta shirya ba. Lambar Ladi 0805 biyar shida biyu biyu takwas biyar ɗaya. kan hali mai yadda muke da su da aka turo mana din wannan wa Allah ce mijinta yana yawan zaginta da kalamai wanda zai bata jin daɗi sosai hmm. musamman dangane da imaninta hmm. kuma bayan zan haka yana yawan zarginta da lalata hmm. eh, ko kuma yawan kiranta da iskan abubuwa na iskanci wai na ce mata eh, iska kwanci wai a matsayin wannan a matsayin auren su. alaikum.

insha Allah za a ba da amsa ki kasa kunne amin an ji na bin kwanfa wai shafai da wutiri eh. akwai kuma tambaya da akan kaza shi wannan shawara ce a take ƙarin haske akan an kwanakin ba an ce mana aske gira mutum yana canja halitta hmm. wannan karan wai mutum ne ko mai gidan ya ba da shawara ta ɗan rage gashi ba wai ta aske ba ne ya yi yawa inda halittar gira ne ba za a ce yayi yawa ba to masha Allah ga yanzu zuwa da ka binci gaba ya rage ba kai kuma alaikum salam ana ku lafiya lau ina jin eh. to masha Allah malam na godiya karatun jarabawa to wa addu'a to insha Allah za ki kasa kunni to Allah ya ba da sa'an karatu a hmm. kan wakala kana ta shi gidan baya yawa gida hmm. ni ya yawan ma wani kara kyau ne ya yi Allah Assalamu alaikum Mwakabal anje. Yon anjeng ti bisim la. Nan. San anjeng ti bisim la. Nan. San anjeng ti bisim la. Nan. Nan anjeng ti bisim la. Nan. Anba de sefli tako sefli. Peye yon sid da. An. biyu biyu takwas sufuri biyar ɗaya kan kula akwai wanda yake cewa rashin wadatar zuci na shi ke haddasa barace-barace hmm, gaskiya ne bayanin a kan kula yin eh, wannan assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah yana jinki bismillah don Allah ina son lambar malam ne bai wa Allah to tambayar ba ta ah, yi wa Allah sarki ba shi kenan aikon Allah da dai za a dagi tambaya kin gama da shewara da uzurorinsu ne ya ke tambayar ko kuma ki turo to don Allah ki rubuta wani ya kawo gidan rediyon sai a ba shi amsa miki ah, to shi kenan kiran kallon an daji sai kira ka sai ka ba ta to wai shikenan wai ki sake kira bayan mun gama wannan shirin insha Allah to Allah ya samu dace wanda layin ne sifili takwas sifili biyar shidda biyu biyu takwas sifili biyar ɗaya kuma gura da da wannan salamu alaikum wa alaikum salamu alaikum yana jin ki bismillah na yana jin ki bismillah eh to masha Allah tambayar ba ita ce tambayar to masha Allah ta Allah ya sa dace insha Allah za a yi malam zai don kala za mu haƙura saboda lokacin Allah sai ki gargara abin sai wanda yake tambaya a kan kome ko na mayar da mace bayan saki eh. ya ka'idanta yake a musulunci yayin da mutum ya saki matarsa saki ta sunna ne saki na sunna shine mutum ya saki matarsa bayan ta samu tsarki daga al'adanta al'adar ya zo ya tafi ba wani abin da ya haɗa su zai ce ya sake ta kuma saki guda ya zamanta bayan al'adanta ya zo ya tafi zai sake ta ba tare da wani abu ya haɗa su ba saki guda zai yi sannan kuma ya shaidar da wani ko wasu akan wannan sakin da ya yi shi yasa yawanci ake neman a rubuta takarda da sauransu hmm. ba wai rubuta takardan shine saki ba mutum zai iya saki ba tare da takarda ba da baki kuma ya rubuta takardan don tabbatarwa ko kuma ya zama shaida hmm. in an samu wa'annan abubuwan saki ya zama na sunna sannan abin da ake so a kara a kai shi na biyu ko na uku na guda biyu na hudu shine ya zamanto ya bata wani abu yayin da ya sake ta hmm. na kyautatawa idan dunkula wani makudi haka makudi haka ya bata na sake ki ga wannan ki taimakawa kanki sannan kuma ta zauna a gidan da aka sake ta ta yi iddan wannan su ne saki na sunna yayin da mutum ya yi saki na sunna mun gane saki na sunna to komai mana sunnan za a yi yayin da mutum ya bi Allah to sai Allah ya masa mafita umma ya taqi Allah ya ji Allahu makhrajan kaga saki na sunna zaka sake ta bayan al'adanta ya zo ya tafi ba wani abin da ya haɗa ku saki guda ka shaidar da wani ko wasu za ka ba ta wani abu na kyautatawa ta zauna ta yi iddanta a gidanka iddanta in al'adanta na zuwa ne za ta yi eh, al'ada uku wata zane za ta wanke zanen ta sau uku ko kuma ta yi amfani da watanni wadda al'adanta bai zuwa wata ɗaya wata biyu wata uku ko kuma wanda tana da juna ta zauna har sai ta haifi abin da ke cikinta wannan za ta zauna a gidanka in ta zauna a gidanka in gidan haya ne kai zaka biya kai ka samu wani gidan ka zauna in gidanka ne ka bata wani sashi ta zauna kai kana wani sashi in daki ɗaya ne ba zai yiwu ba ku raba tunda ka sake ta sai da yanzu ka yi komai <laughs> da ke sannan cinta da shanta da tufafinta da lafiyanta duk nauyin a kanka kamar matar aurenka ne bambancinsu da matar aure ita ce ba wani abun da zai haɗa ku hmm. ran da ya hada ku ka mai da ita a zama matsayin miji da mata ran da ka mai wani abu ya ku kenan ka yadda ka mai ita shi yasa aka ce matar da aka sake ta saki na wanda za a yi kome kamar mai aure ce ta idda za ka gane haka lokacin da wanda ya yi sakin nan ya mutu kafin ta gama idda ba wai iddan saki za ta yi ba za ta tashi daga iddan saki ta koma iddan mutuwan mijinta hmm, za ta yi zaman takaba ne ba ta yi amfani da wancan inda ta fara ba hmm. to yayin da mutum zai yi ko mun yi wannan ne don mu gane eh, in muka yi hanyar sunna din hmm. komin yana da sauki shikenan ka sake ta tana cikin gidanka ta wanke zanin ta so daya sau biyu ita ma ta yi shawara ta yi nadama kai ma ka shawara ka nadama sai ka shirya wani tafanin ka kana zuwa kai sai ke da Allah ki zo in ga ni ban son irin wayan abubuwan ba hmm. daga yau kai to ai kai din ma kai ne kaza kaza shikenan sai ku sasanta ku yi yarjejena ku zauna kaga ba wanda ya ji ku sai kuma wayanda kuka shaidar da su lokacin saki ku shaidar da su cewa gashi ba mun shirya da wacce mun mai da auren mu hmm. shikenan kaga sakin sunna kaga ruwan sunna a mutunce a mutunce to amma yayin da muka bar hanyar sunna din wanda ya ki jin bin tafarkin Allah wai wanda ya ki jin bari ko ya ji <laughs> to sai kaga mutum a sakin ma maza ki ɗebe kayan ki je gidan ku ya sake ki ga takardar ki ga kudin mota ko ga mota a kai kayan ku gidan ku ko a loda ga sunan dai an zage zage gaje gaje gaje an je an kai ba mutunci lokacin da ka tashi a wurin ba haka aka yi ba ba mutunci ba me aka je aka shi shikenan da ka tashi kuma kana so kai komai kaga da fallasa mm. ka ci mutuncin ta iyayen ta ransu ya baci makiyanka na anguwa ne ko na ina ne su ma sun ji daɗi wane ya saki matarsa ai dama ba mutumin kirki bane duk an faɗa mm. sannan ka zo kuma ka ce za ka yi komai kudin motar da ka kashe an kai kuma za ka kashe kudin motar ka lodo ka za a ce a kawo kudin huce zuciya ko ko wannan mm-hmm. na huce zuciya wai ta fusata yanzu ka ka da ita za ka yi mata wani dinke dinke da wasu kudi na hucewa wannan duka ba a nema mana ba mayarwan sunna lokacin da miji ya ce wa matarsa na mayar da aure na ta koma to ko da an yi ba ta sunan ba misali an ɗebi kaya an je gida in dai ya bi ya je ya ce ni na mai da matata ko ya ce da ita ke na mai da aure na misali ta al'adar ta yi biyu tana jiran na uku ta gama sauran kwana biyar ta gama ya gudu ya je ya ce to fa na mai da aure na to ba ta da ikon ba na so iyayenta ba su da ikon ban maso don akwai wani aure ma da na ji mijinta ya sake ta iddanta ya kare sauran wasu kwanaki aka ɗaura aurewa wani iddan ma bai kare ba hmm. ko da yake a iddan bai kare ba mijin ya zo ya ce da ita ya mayar da aurensa ita ta ce ba ta koma ba iyayenta suka ce ba ta koma ba sai aka zo aka ɗaura auren wa wani kaga an ɗaura aure ne bisa aure tunda wanda yake rike da igiyar hmm. idda bai kare ba ya zo ya ce na mai da aure na hmm. saboda haka wannan ita ce saki na sunna wannan ita ce mayarwa na sunna sai kuma yake ta koma ta ce ba ta koma ɗin ba ba ta koma ba ta da iko mm. ba ta da iko dole ta ta koma ba ta da zaɓi cikin idan ta nuke nan ko a cikin idan muke magana idan idan kuma kan wani inda inda ya ƙare ta shi da ni ko kai duk ɗaya ne <laughs> mun zama ƴan takara duk da ta saki ɗin ɗaya ne ko eh, saki ɗaya ne ma ko biyu ne ma ta zo bai zo ya mai da ita ba idda ya kare in ya zo yanzu to sai ta sha ta ce to ka tsaya zan yi shawara ko kuma a wani ya zo bari in duba shi ma in ji shi kai ma in ji naka mm, mm. sai a eh, sai a duba in Allah ya sa ta zo ta gamsu cewa eh gara ta koma gidanta na da mm. saboda akwai haihuwa ko wani abu shikenan sai ta koma in ta ce ba ta so don halinsa sai sabon miji shikenan sai a hakura ya je wata wanda ita ce kaida ta musulunci mm-hmm. sai kuma wanda yake zargin matarsa da wasu kalmomi na cewa ita fasika ce ko mm-hmm. kuma yana zarginta da kalma na kafirce ko mm-hmm. kuma yana zarginta da cewa ta je tana wani abu a waje a gaskiya wannan mun yi magana a baya wanda ba daidai bane mazaje su zama suna da irin wannan kalmomi da za su yi amfani da su tare da iyalansu wannan kalmomi ba za a ce da su saki bane zagin mace ko zagin mace ba saki bane sai dai haramun ne laifi ne mai girma da miji zai kiyaye kansa ya fi alkhairi wannan matan lokacin da ka zo auro ta wani irin fama kai hmm. wani irin girma ka ganta da shi wani irin girma ka gani tare da iyayenta cikin mutunci ku ga auren sai dai in kai dama baka da mutunci ne ka aure yar mutane don ka cutar da ita to tunda an yi cikin mutunci in har ka ga wani abu da akwai shakku wanda ya kamata a yi bincike ko a wani abu ka zauna ka bi hanyar da shari'a ta faɗa babbar matsalar mu ban ma mu yi karatu ban ma mu sani kuma mu dama an ce al-insanu aduwwu ma jahil mutum shi kullum makiyin abin da ya jahilta ne bai sani ba bai son ya sani aure ne matata ce ni ne da iko ni ne zan yi abin da na ga dama ba Allah ba ba manzonsa ba saboda haka shi zai halattar shi zai haramta zai hukunta ta akan laifinta shi ba mai hukunta shi la yi salo amma ya falo kenan wannan kuskure ne saboda haka a gaskiya mutane maza su kiyaye harsunan su game da su wayannan abubuwan da ake yi a kansu na cutar da su saboda ganin sun raunannu ne to Allah fa shine mai mai hukunci a tsakanin bayi za a mayar da hakkin su a gare su mm-hmm. wannan kenan sai kuma wacce take tambaya kan eh, sallar lokacin hantsi salatu duha in lokaci ne daga karfe shida na yau muka ce da minti talatin da uku rana ke fitowa mm. rana ta fito da minti talatin da biyar shida har zuwa karfe goma sha daya haka mutum duk wannan lokaci ne na sallar hantsi lokacin hantsi salatu duha ake cewa wato sallah na lokacin hantsi kuma game da surorin da ake karantawa babu wata kayyadaddiyar sura da ake karantawa eh, adadin raka'o'i karanci raka biyu yawansa raka takwas annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya salace ta raka takwas wannan ita ce sai kuma eh, masu neman addu'a da mu da su duk Allah ya akwai zancen da wuturi da ta yi eh na'am shafi'i eh. da wutiri cewa a arama idan ba a yi da daddare ba eh. a ba wai wajibi ne ko arama ko abu ba sai dai ladan shafi da wutiri mutum kullum yana yi da daddare mm. sai wata ran ko ya manta ya dauka yayi ne ko bacci ya dauke shi ne bai samu ya yi ba mm. to in gari ya waye masa maimakon shafi da wutiri raka uku sai ya nafila raka biyu ya sallama biyu ya sallama ya raka hudu mm. in ya hudu a lokacin rana Allah zai bashi lada tamkar yayi a dara. wannan zai kasance ne ga wanda ya lazimci tukun mm, wani dalili yasa bai samu yayi ba sai ya zo yayi da rana Allah zai bashi wancan ladan wannan shine abin da ake masha Allah ta'ala Allah ya samu da kira fa tambaya da kanuru na azumin kula shine tambayar ba ta shigo zai dai ba to to to an ji ta dai ba yayi maganan wankan janaba zuwa gwiwa me to ban ji maganarsa daidai ba sai addu'o'i da wayo Allah su to da mu da su dukkan mu Allah ya ba mu bukatu mu na alkhairi Allah ya kare mu da kariyarsa ya wadata mu ya ba mu wadata zuciya Allahumma nas'aluka min alkhairi kulli wa na'udhuka min sharri kulli Allahumma taqabbal minna salih al-a'mal wa shawwat anna sayyi'ati ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid والحمد لله رب العالمين آمين